amahoro neza mwege muri ko murakurikira radiyo isanganiro amakuru twabateguriye muri kano kanyagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umufasha w'umuhuza mu biganiro bihuza abarundi benjamin mukapango yari kuba yaratanze imihoho kuva kera ngo kuko igikorwa yashinzwe cyamunaniye ni icyumviro cy'umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rw'abatavuga rumwe na leta senarede cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu we abona kwico gikorwa caheze ngo ahubwo abanyepolitike batavuga rumwe na leta bakwiye gusaba koroherezwa hari ugizwe n'abantu mirongo ine huva mu rukaramu komine mutimbuzi intara ya bujumbura wazindutse imbere y'ibiro by'umuhuza w'abarundi usaba gutunganirizwa ku itongo uvuga kuri kuranyagwa karimanzira w'uno munsi adushikana mu ntara ya ngozi aho bamwe mu bagendana umugera wa sida bafise ingorane zo kwivuza muri bucana yandi y'amagara y'abantu yo kuri uyu wa kabiri tugaruka ku ndwara ya gute mu gice cya kabiri ido n'ido ni mu alphonse kubw'imana ari mu buhinga bw'ibyuma tubahaye ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Tongeye kubaha ikaze muri makuru tugiye guhera mu bijanye na politike umufasha mu biganiro bihuza abarundi Benjamin Mukapa yari kuba yatanze imiho kuva kera ngo kuko akazi yashinzwe kamunaniye bivugwa na Anise niyo nkuru umunyamabanga shingwa bikorwa urunanirwa batavuga rumwe na leta bari hanze y'igihugu Senarede uwo munyepolitike akavuga ko gutanga imihoho kwa Mukapa kutabuza urunani Senarede kubandanya urugamba rwa politike kurikira anise niyo nkuru kuri telefone ya Eline Belle nibigira ikindi nacyo ni uko abakuru b'ibihugu bo mu karere nabo nyine batashyizemo inguvu kugira ngo bagondoze leta y'uburundi yita ibiganiro byo kugarukana amahoro mu burundi inzira isigaye muri senarede n'iyihe ko asa n'urangije ibiganiro Muhuza aracari yoweri kaguta museveni nyuma yo gutanga imihoho kwa mukapa senarede igiye gukora iki nyuma yo gutanga imihoka mukapa eh, navuze yuko mukapa atari we yari yatumye tuja muri urugamba turimwo rwo kugarukana amahoro n'umutekano mu burundi icyo gikorwa cyari cyo twishinze twebwe nyine atakihari akaba yatanga imihoho twebwe urwo rugamba haba hagati mu gihugu haba hanze tuzurubandanya senarede ihurika nk'abanyepolitike bari biteze inyishuka ikibazo c'uburundi mu biganiro bibera hanze uno munsi twavuga ko senarede itsinzwe senarede ntitsinzwe kuko igihe twagira senarede mukapari yari ahari twagize senarede tugomba kwigwanira kabarundi kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu gihugu cy'uburundi abanyepolitike bo muri senarede nibatatahuka ngo baje mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kazoza kabo ka politike nakahe mbere ayo matora irukanye barundi bakabigizayo igihugu kikabandanya kimeze uko ubukene bukanarushyiriza igihugu kizoba cungutse iki ni ukuvuga yuko ari twebwe tuzoba duhombye leta y’u Burundi yo yibona ko umufasha mu biganiro bihuza abarundi atanze imihoho ahubwo yahejeje igikorwa ciwe ngo nahagiye naho agihejeje nabi gasitosi ndimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu avuga ahubwo ko abanyepolitike batavuga rumwe na leta bari bakwiye gusaba koroherezwa mu bwigenge bwabo bwa politike kugira abaje mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nayo bari hanze y'igihugu bagatahuka ari kuri mikro ya Elinibere nibigira twavuga ko yatanze imihoho ahubwo yararangije igikorwa ciwe nuko uh, ashobora kirangiza akirangiza neza canke akakirangiza nabi uko yabigize kose yaritanze tukaba twaramushimiye ni ukuvuga rero ntiyatanze imihoho yarangije amabanga twebwe nta ngaruka n'imwe ishobora kugira mu ngaruka y'uburundi kuko ivyo yogira n'abandi bobikora yarangije ibikorwa yari asanzwe abikora mugabo yabirangije nabi kuko uh, muri iyo nama bakuru b'ibihugu twarapfunitse ingene bizogenda bizokurikira kugira ngo ibintu bigende neza mu gihe mu burundi harimo n'umutekano cane cane mu barundi niba ariko ategura amatora eh, nibaza ko ingaruka ziriho nuko abarundi bo kwitegurira amatora atangorana eh, twebwe nta gutsinda cyangwa nta gutsindwa hatsinze uburundi umwanya batabaja hariya na hariya ni umwanya bari bakwiye kujya kurondera abanywanyi babo kugira ngo batunganye amatora neza ahubwo bari gusaba leta yuko leta yo kubahiriza ubwigenge bw'imigambwe imigambwe igakora ukuri kwamye hanyuma umugambwe ukarondera abanywanyi aho bakuye hose turabye neza nta mukuru w'umugambwe n'umwe wemera n’amategeko ari hanze naco tutakora umukuru w'igihugu aherutse kuvuga yuko abarundi bose bari hanze nibatahe baze twubaka igihugu bamaze gutaha icuga gice kisa neza gose abari ku mitahe ntacyo abamugabo batari ku mitahe nta kibazo botaha kuko ikintu cyose igira intango ni n'iherezo kuko muri politiki nta kintu na kimwe kidashoboka ibiganiro nyamukuru ni ibiganiro biri mu gihugu hagati ni byo eh, hanze nibyo eh, twarabigiyemo turabishyigikira kugira ngo habure inyendamuvano ya ngihugu yarahejeje icere yarashinzwe muko nuko yagejeje nabi uwo muryango uvuga ko uri ryawo ringana na hegitari zibiri n'igisata kijeje gutunganya amatongo kiri mu bushikiranganji bw'ibikorwa vya leta abahanuzi b'umuhuza babakiriye bavuga ko ico bagiye kugishikiriza vuba umuhuza w'abarundi ni nkuru tubaza moyize misa Rucagu uwo muryango ugizwe n'abasigwa abantu witwa razaniwe uvuga ko uri kunyagwa itongo ryabo risigwa na sekuru wabo ringana amahegitari abiri riri muri zone rukaramu abagize uwo muryango bakava ko bahisemo kwitura umuhuza w'abarundi kugira abatunganirize bagashyikiriza ko bafise impapuro zemeza ko iryo tongo ari rwabo twaje hano ku biro by'umuhuza w'abarundi kugira ngo tumuture ikibazo dufise turi ko turenganwa ku itongo ryacu riri mu kajaga iryo tongo ryacu tukaba turinyagwa n'ubushikiranganje ubwo bushikiranganji bwemeza yuko bwarihaye abandi bantu mugabo bukaba bwabahaye muri Ngagara kandi itongo ryacu natwe tuzi ko riri muri zone Rukaramu niyo mpamvu rero twaje kwitura umuhuza kugira ngo aje hagati y'ayo matati yacu ko n'umuryango uri kuratotezwa hari abafunzwe ariko twebwe ntidushobora kwemera gusinyira itongo ryacu ngo rigende kandi ari we yari kudukiza akaba ari we agaruka akaduhahamiza ngo dusinye ko itongo turihebye. bagatangazwa no kubona abariko baryubakamwo bubaka ijoro kandi kidutangaza iryo tongo baryubaka mw'ijoro bakaryubaka ku murango igipolisi kibahagarikiye none nta kuntu itongo baba bavuga ko ari iry'iwabo bakaryubaka mw'ijoro bubaka mw'ijoro kubera iki cyangwa barinda kuzana igipolisi kikabahagarikira gute kandi itongo baba bazi ko ari iry'iwabo abahanuzi bo mu biro by'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana bakaba babakiriye bakavuga ko icyo kibazo bagiye kugishikiriza umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana muyize misago tukiri mu bijanye n'agateka kazi na muntu itegeko rijanye no gukinga no guhana amabafatiye ku gitsina uracari mu tunenge nkuko bishikirizwa n'umugwi wamaho mu nama nshinga mateka ujeje ibibazo by'imibano hari kuri uyu wa mbere ni nyuma y'urugendo uwo mugwi wagize mu ntari ndwi z'igihugu ngurabishirwa mu ngiro y'iryo tegeko Adolphe Banyikwa awurongoye ashikiriza ko intambamizi kiri nyinshi kuva rishizweho ku mukono mu 2016 murantunga na mushikiranganje Martin n'ivy'abandi ajejwe agateka kazina muntu yemeza ko itegeko ritaramara igihe kinini agashikiriza ko ubushikiranganje arongoye bugiye gukorera kuri utwo tunenge Mireille Kanyange Bimwe mu vyiyumviro uwo mugwi wakuye muri zo ntarandwi nkuko Adolphe Banyikwa arongoye uwo mugwi abivuga harimwo nkuko abayislamu bo barabwa n'itegeko rihana ihohotego rifatiye ku gitsina mbega abenegihugu bari mu idini rya isilamu baba bafatwa n'iri bwirizwa ko tubona abashehe babandanya baraganisha abagabo ku mugore arenze umwe kubera iki rifata bamwe rikareka abandi ngaha umushikiranganji Martin ivy'abandi arongoye ubushikiranganji bwo gufatana mu nda amenyesha ko bagiye kubandanya baganira nabo ico kibazo cerekeye tuzodatuganira na nabashe mugiki kizwi cyo nuko abarenze amategeko kandi administration n'ubutungane buza kumukurikirana kuko ariko arakora ibitari byo dore kuca imbere y'idini ntibica bikwemera nibyo twanabayemwo n'abajya bahunguka bavuye muri Tanzania baba baraganye imbere y'amadini muri Tanzania n'ibindi bihugu bimwe bimwe usanga kudagana imbere y'idini ni nka itasi ibiri ubuhejeje mu bw'iwacu siko bimeze utiza guca imbere y'amategeko ya leta kugira ngo wemererwe uwo rero ntazi waciye imbere ya shehe twebwe amategeko y'igihugu amufata nk'uko azo ari muri iniyo libre kandi azomufata Ikindi mu bibazo uwo mugwi washikirije ni igurishwa ry'udutabo mfashanyigisho ngo kandi twatangwa ku buntu. Mu makomine twagendeye twasanze agatabo mfashanyigisho bubakana gatangwa n'ishami ruje ku buntu ariko mu makomine kakaba kagurishwa amafaranga angana ibihumbi bitatu. none ibyo biva kuki kandi kwa rouge iba yabutanze ku buntu umushikiranganji nivy'abandi yishura ko bagiye kubikurikiranira hafi ibi tuzobiraba neza tuvugane n'abajeje intwaro n'ubushikiranganji babijejwe tore ko by'ukuri byatanzwe gusa tore ko atamasezerano hari hagati ya croix rouge hamwe n'amakomune tuzogenda tugire verification turabe hanyuma dusanze ari ukwikika mu kiza intara zagendewe n'uwo mugwi wo mu nama nshingamateka ni bujumbura rumonge gitega ngozi kayanza muyinga na kirundo Mireye Kanyange tubandanya no makuru mu bijanye n'uburimyi shirahamwe ry'igiterwa cikawa ku rwego rw'isi ngo nta buryo bwa bwaryo rifise ngo rishigikire abarimyi b'ikawa mu kubaronsa ibitungwa kugira ngo bafate neza ico gitegwa urongoye iryo shirahamwe havuga ko igikorwa cabo kigarukira gusaba uburyo mu mashirahamwe atandukanye yo ku isi afasha muri ico gisata Jose Sete ashikiriza ko icatumye agendera imirima n'amatonero y'ikawa ari uko ico gitegwa gifise akamaro kanini hari mu rugendo yagize kuri uyu wa mbere mu ntara ya Kayanza na Ngozi rwatunganijwe n'ikigo Arufike giha uburyo n'ishirahamwe giyemeje gufata mu mugongo igisata cikawa Kawa kurikira Jodesette asubirwamo mu Kirundi na Didier Niyonzima Cette part de l'activité café c'est très important. Ibikorwa by'igisata cyikawa birahambaye kuko kuva ikawa icamurwa idahinguwe neza ntishobora kugira akanovera ahubwo iragatakaza ndabona ko ngaha hari bikwiye kugira ngo iyo kawa ihingurwe neza twebwe dusanzwe dufata mu mugongo abarimyi b'ikawa ariko ishyirahamwe ryacu nta buryo bwaryo ryifitiye kugira ngo rishyigikire abo barimyi nubwo biruko twebwe twebwe turi ah, nk'ikiraro eh, umurimyi w'ikawa eh, acako kugira ngo aronke icyo musahiriza tukegeranya uburyo buva mu mashyirahamwe yo ku isi akomakomeye asanzwe afasha mu by'uburyo euh, tukiri muri aya makuru havugwa mu bijyanye n'umurimyi bamwe mu banyagihugu basanzwe batora ikawa ikoboye ku ikoborero y'ikawa bita horamama riri ku mutumba kabuye muri komine n'intara ya kayanza barashima ko iryo koborero ryabaronkeje akazi ikibazo bafise ngo nuko umushahara baronka ari muto kandi bakora umwanya munini heka ngo n'amagara yabo ntakingiwe bikwiye urongoye urwego nshingwa na ntwaro rw'iryo koborero Merance Hakizimana ashikiriza kwico kibazo bakizi ngo bategekanya kubatunganiriza mu misiza ni nkuru ya Vestine butoye ayo majwi mumva nayo imashini ikobora ikawa turi kw'ikoborero ikoborero ry'ikawa riri ku gacimbira intarambo umutumba kabuye muri komine n'intara ya Kayanza aho hasanzwe hakorera abatora ikawa yakobowe umwe mu bariko baratora iyo kawa arashima kubona iryo koborero ryarabahaye akazi kuko ngo ubu ngo barashobora kwikenura mu tubagoye bifitiye akamaro yuko nyene riturosa akazi mu gihe tuba turi mu bukene warabura aho dukorera akazi mugabo ahamaze kuza hano kazi twararosa akarusha arikenuye mu ko dushoboye twose nka je naraguzemo akabuto ariko ngo ahubwo biruko yongera ko agashahara bahabwa kadakwiye kuko bakora umwanya muremure nk'amasaha arenga cumi ku munsi hariho nk'uko tubona umwanya umushahara dukorera ntibisa kanini dukora amasaha cumi n'abiri ubu mwigeme wavuga ko ukoresha umukozi amahera ari munsi y'idolari ariko nukuri nabo nyene turi basigurira aha twese ni gufashanya nabo nyene n'abarimyi kubijanye no gukingira amagara yabo Melance Yakizimana avuga ko bagerageza nubwo hari abantu hamwe uruntu runtu oya turagerageza kumbure aho abantu hamwe uruntu runtu twebwe niyo umuntu agwaye ngaha turamuvuza turabaha utia tumaske nuko ko usanga urakabaho no munsi ejo nakagarukana iryo kobo rero rimaze imyaka itatu rikaba rikoresha abakozi bagera ku gihumbi n'amajana atatu na mirongo na bane bamwe mu bakora akazi ko korera imizigo mu isoko ya Bujumbura City Market bita kwa Sioni bankiwe kurangura umwuga wabo kuri uyu wa kabiri n'indongozi z'iyo soko Joseph Dukundane komiseri w'isoko Bujumbura City Market amenyesha ko abo bankiwe gukora harabanse gukurikiza amategeko yo kuriha amafaranga amajana atatu biyemeje kuzobahora bariha ku munsi hamwe n'abanse kugura umwambaro ubaranga bita jire inkuru dukesha Jean Marie Vianney ngenda kumana inkuru ya karimanzira mu nkuru ya karimanzira kuri uyu wa kabiri tuvuga ingorane zifiswe n'abagendana umugera wa sita mu ntara ya ngozi ibipimo imiti ibitaro ubu ibitari bike babwirizwa kubyirihira ariko kera babikorerwa ku buntu ngo kwa muganga bababwira ko ari abantu nk'abandi ufise agakarata ko kwivuriza ko akariha nka kujya kw'abandi umukozi wa leta nawe agakoresha mitiweli abahurikiye mu kigo BRP RBP plus n'abagendana umugera wa sida bemeza ko kino gihe batagira batagirayo bacira n'ayo bamira bagasaba ko ibintu byohinduka Leonce bitariho Uchumi Jacqueline n'abavumiragiye Beatrice n'abaremesha kiyago bakorana n'ishirahamwe RBP plus Ingozi ntibiborohera gutanga ibitigiri byabo bakunze guhimiriza ngo bipimishe bongere bakurikiranwe kwa muganga mugabo ngo abagendana umugera wa sida ni benshi sinokubwira ngo igiti giriniki kubera ni cyishi kubera abo tuganira ni benshi ari abahungu ari abakobwa ari abakuze n'abato twama twayaze kandi kenshi cyane rwose abo tubapimishije ni benshi cyane kandi n'ubundi turacabandanya abagendana umugera wa sida ngaho ingozi bashikiriza ko kino gihe bari mu ngorane zijyanye n'uko batakironka imiti nk'uko byahora kare na kare imiti n'ibipimo byakorwa ku buntu mugabo ubu byarahindutse bwa mbere hariho imiti yijya y'ibyorerezi babavuza mu mashyirahamwe ubu ntayihari nk'ubu rero twebwe tugiye kura umuntu arwaye arakubarira ati jeni sawa umuti ndawufata neza ariko ndagwaye ibindi baranyandikiye umuti narawubuze ahubwo namwe rero mwoza muradusabira kubera benshi hari gihe bapfa babuze imiti yo kwivuza indwara z'ibyuririzi nk'ubu kenshi ibipimo bahora badupimira kuri gusa ubu byinshi babipima bapima ku mafaranga kubera tabagira neza bakihari bakibiriha ubunye abantu baramererwa nabi ku bwinshi nk'indwara zifatira mu bimba by'irondoka hari igihe baca bakubwira ati jya ku bitaro bikuru kandi ugaca usanga baguha fagitire irenze udashobora kuriha iryo hinduka mu bijyanye no gukurikirana abagendana umugera wa sida riremezwa na deo ntunzwe n'imana arongoye urunani rbp plus mu karere ka ngozi ugiye ku mavuriro bakubwira bati imiti yaragabanutse cyane rwose kare na kare barayiha abagendana mugera wa sida batarinze gutanga amafaranga mugabo ubu baca bavuga yuko bitagishoboka roza nyandwi nawe arongoye rbp plus muri komine ahasanzwe hari n'igisagara ca kuba afise ya karata y'ibihumbi bitatu y'umunyagihugu umukozi wa leta nawe agakoresha ikarata nyine nyene kino gihe rero ngo hari abantu benshi bari mu mazu batagira imiti kandi bategerezwa kuba bari ko bayifata ku munsi ku munsi hariho abantu bakera. bagiye batangura umuti baragize za mugiga mu giga rero umuntu aca afata umuti ubuzima bwiwe bwose akabifatana n'uwo gufufaza umugera wa sida iyo miti nk'imyaka ingahe ngira nk'itatu iraheze itaboneka abo bantu rero ubu uwunye kubera uwo muti wabuze ni umuti uzimbye cyane abo bantu rero bari mu mazu urumva ibyo byose n'ibintu bibabaje cyane umuti witwa furikazole bari bakwiye basi gutuma babaza ababafise bakamenya ibitigiri bakatuma haboneka umuti w'abo bantu bobo hariho ngo n'abakenera kwipima kwipimisha mugabo bitabashobokera ibyo byose ngo bigashobora no gutuma umugera wongerekana mu bantu roza nyandwi cyo kimwe n'abandi bari kumwe mu kigo RBP plus ingozi bagasaba ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bwogerageza ibishoboka kugira abagwayi bakurikiranwe uko vyahora Leonce bitariho ibishikirizwa na muganga rongo y'ibitaro bikuru bya Ngozi kuri iyo nkuru ni mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu ingwara ya guti ifatira mu ngingo z'umubiri ahanini kwino rikuru igihe umurwayi ativuje neza gute irashobora gutandukira izindi ngingo z'umubiri muganga yanonosoye kuvura indwara zifatira mu ngingo mu mitsi no mu magufa avuga ko muri ico gihe haba atacagishoboye kwihereza kuko biba bitagikunda ko atambuka muganga Angelique niyo kindi asigura ariko naho ingwara ya gute idakira umurwayi ashobora kubandanya ibikorwa vyiwe igihe akurikiranywe neza kwa muganga ucana ayandi y'amagara y'abantu na ohonera muco muri bucana yandi herutse twa twabayagiye kwingwara ya gute tegwa n'ibinure biva mu mfungurwa hamwe no mu binyobwa mu minsi ya mbere igatera ububabare bwinshi hamwe no gutukura kwino rikuru muganga Angelique niyo kindi aratubwira kuretse ibyo bimenyetso ngo hariho n'ibindi bipimo bagira by'iyo ngwara umuravyo uwo muntu akakwiganira mu kayaga hariho n'ibipimo bapima cyane cyane ibyo bapima mu maraso by'amasidilike ariko kandi iyo basanze iyo asidilike idiriki iduze si ukuvuga ko uba urwaye gute rwose rwose cyangwa ngo batayitoye ngo ntayirwaye ibyo bice bimenya umuganga yavuganye n'umurwayi akaraba neza nyinshi yamuhaye ariko kandi iyo yamaze kuba yarasinzikaje umuntu n'iradiyo irerekana iyo ndwara ya gute kuko uca usanga bya bibuye ya aboneka yaramaze kuzibira ingingo ingingo igaca idadarara imiti itandukanye yo kuvura indwara ya gute ngo iriho mu burundi muganga niyo kindi akavuga ko muri icyo gihe umurwayi abana neza n'iyo ndwara igihe afashe imiti nk'uko bitegerezwa barayivuza imiti hariho imiti binini kandi biriho n'aho iwacu biboneka bamira ukamubwira ingene agenda bimera umuntu akagerageza kwigizayo ya makiriza aje araza mbere hari n'ubute bakibagira yuko ayigwaye iyo yakurikiranywe neza gutambuka bigoranye ni imwe mu ntambanyi zibonekeza ku mugwayi igihe ativuje muganga niyo kinda Angelique arabituyagira bisanzwe bimenyewe yamihera ku ino rikuru mugabo ishobora guhera kuri rikuru ikagenda iyafata yose igafata n'iyi ngingo ikurikira iri haruguru y'ikirenge igafata no mu mavi igafata no ku ntoki aba bantu basinzika itajwe na gute usanga atoba gishobora no gufata ikaramu atoba gishobora no gufata ikiyiko ngo afungure urumva nkaho nti aba yamaze gusinzikara ibandanije iduga ntibabigikunda ko ashobora gutambuka rero indwara ifatira mu ngingo ni indwara mbi cyane yuko utoyireka ngo ibandanyishike kugusinzikaza kuko ishitsi gusinzikaza aca mugara rero amaze kumugara urumva inkurikizi ni nyinshi ku bwa muganga niyo kindi kugira ikarashishi kugira ingingo zigume zimeze neza ni kimwe mu by'umuntu yo yokora kugira yirinde indwara ya gute nk'ivyerekeye ivy'ibinure bivuye mu nyama nk'ivyo umuntu yogerageza akazarafungura ibyo yigereye bya binyobwa biri mu bwoko bwa byera umuntu yogerageza navyo nakazarabigera kugira bifungure kugira ngo ntibize gukabura mugabo kenshi nk'iyo miti navuze bimwe navuga vy'amadiretike abo yateye gute n'abantu baba bayihaye kubera imvo nk'iyi canke nk'iriya kenshi ikunda kugira abigeme bavyibushe cane bakaba bashaka guta ibiro barakunda gukoresha iyo miti cyane cyane mu bihugu biteye imbere ikibatuma basha bagira iyo gute ingaruka ku muntu yasinzikajwe n'indwara ya gute ngo zirashobora gutuma umuntu apfa muganga niyo kindi Angelique agatanga akarorero k'indwara zitera abantu batagendagenda nk'indwara z'utubuye canke udukomere dushobora kujamwo imicafu muganga niyo kindi Angelique akavuga ariko kubundi indwara ya gute itica igihe bitagize ingaruka ku mugwayi aho muco ni kuri iyi bucana ayandi y'amagara y'abantu amakuru twari ko turabashikiriza haciye agarukira ibindi biganiro birabandanya